Uh, sa kalsada Di mo pwedeng ipailala kay mama Kahit na parang hindi tayo tinadana Iba pa rin kapag tayo yung nasa kama Sabay lang tayong gumawa ng alaala na para sa atin lang Kung ayaw mong may mangyari, wag mo akong itian Gusto gusto mo naman, gusto gusto mo naman Hawaan sa katawan, kitang kitang palaban Sige sabayan mo lang, sige sabayan mo lang Sa'yo lang gustong labasan, sana kung alam mo lang Oo, oh, kung alam mo lang ang paanan Paano ba sisimula na ako'y naguguluhan uh, uh, uh. Ako'y naguguluhan uh, uh, uh. Ako'y naguguluhan Pero tingnan mo naman Malakas pa rin tingnan Kaya kitang halikan kahit kasama mo pa yan Sige titigan mo na lang kung paano ang kalawin Hindi niya kayang ganap pang geng geng Isa ako sa solido Pati sa inyo ay kilalang apelido Lagi lang nagbibiro kaya tingin magpilyo Pera't saka eh kung bakit ako nandito Kaso lang nalilito pag ikaw na mismo Sa mata pa lang para na akong nahihilo Pagkasama ka parang umulan na libo Mahal kita totoo na habang intindihin ng iba Yung sitwasyon nating napakagulo Umiikot pa rin sa'yo ang mundo Ganito, pag umibig ng seryoso Tulad kong loko-loko Ibibigay lahat kahit hindi mo na nasabihin Sinungaling pero kaya kong aminin Na malabong hindi kita iisipin nakuha ko na to Ibig sabihin galing ako sa kalsada Alam na lahat kung paano ko pinagana Tinuloy ko lang hanggang sa makatsamba Baka palin yung pera nang merong mamana Yung mga anak Joke lang <laughs>